Batxit xarako Sarako zapesa etiketari gabe aurkezten dena, Joel Di Fabio Ezkerrekoa, Francis Geli Eaiota, Joana Urbistondo EH bai, eta Jean-Louis Ladus etiketari gabekoa ere, izan ziren eztabaidako parte hartzaileak. Sozial arloa gazteen eta saharrenganako politikarekin, laborantza edo instituzioa izan dira ipatu diren gai nagusiak, eta anola ez, Euskararen gaia. Euskararen egoera ikusirik, departamenduak zer egin dezaken galdegin diegu bost hautagaiei. Nous demandons l'officialisation de l'escuara. On ne peut pas rester dans l'immobilisme et rester sans avancer. Guaiko egunean kontseiluruko jaka hartu du estaduen partia, opel en gainean ta, ogan agian aski eskualdun upatuko da apaueat defenditzeko guen hizkuntza eta hemen ejan dena, eh, biztan dena adostasuna dela, berdatikita da tikitaik eitu, degietan. Moi, je suis pour le développement de la langue basque, mais chez les tout petits. Je proposerai donc un plan de labellisation des crèches. Je veux étendre aux périscolaires et également aux centres de loisirs. Euh, guk euh, eskuara ikatsi du guren burasuekin, eta lehen urratsa nik uste da burasuek ikastia eh, Egoera lagian da Euskara eta horrek eh, bultzatzen gaitu, be, urgentziaz berdugula zerbait egin. Hortako, eh, pentsatzen dugu ofizialtasuna beharrezkoa dugula, eta berdugu instituzio bat gure herriarentzat eta hizkuntza salbatzeko. Ejan nuke zerbitzu publikoetan eta administrazioetan berdugula hizkuntza politika eraginkor bat uh, plantan eman, eta azkenik Euskal Gintzan eta kultur mailan haidiren uh, eh, elkarteak uh, eh, berditugula azkarki lagundu. Uztaritzeko herriko etxearen iniziatiba izan da ere aipagai, ea Euskara ofizial izendatzea egokia izan ote den edo ez. Baiezkoa zioten, Labord, Urbistondo eta Difabiok. desmartxa edera zen, irutzia izan dena, eh, pena da, zabaltzia erri gehiota. Janen nuke guri dela hartzia iniziatiba, eh, eta leku gehienetan hori iten bali madugu, be, igual eh, entzunak izanen gira. Je pense que le problème doit être traité au niveau de l'intercommunalité, parce que la force de frappe est beaucoup plus importante. Jeli eta Ladusek aldiz, ez dela Euskara imposatu behar. Moi, je veux dire que pour l'Euskara, il faut encourager Inposaketarik ez dela izan, baina Euskara Frantsesaren ein berean erabiltzeko aukera eskaintzea, azpimarratu dute besteek. Erran bezala polemika haundirik ez eta adostasun aski zabalarekin joan da ez guzia.